mwiriwe neza bakunzi ba radiyo isanganiro kaze mu makuru yacu yo kuri uno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hagiye gushyirwaho mu makomine yose agize igisagara cya bujumbura udusandugu abantu bazocishamo icyo bazi ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri mu nama n'abajeje intwaro kuri uyu wa kane Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwi wo kunywanisha abarundi CVR amenyesha ko icyo gikorwa kizotangura kwa wa mirongo ibiri n'indwi mu kakaro abanyagihugu baba muri karitsiye mugoboka ya kabiri baratabaza abajeje igisata cy'amazi meza ko baronsa amazi baganira na bagenzi bacu bavuga ko ubu bikora ku ruzi ntahangwa nayo karimanzira w'uno munsi adushikana muri giheta aho atuyagira Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata cyo kumenyesha amakuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri mu kakaro imyaka itanu irarangiye umumenyeshamakuru Jean Bigirimana aburiwe irengero yakorera ikinyamakuru iwacu akaba kandi yaranakoreye iradiyo Rema FM amakomine yose agize igisagara cya bujumbura agiye kuronswa udusandugu abantu bazocishwamwo icyo bazocishamwo icyo bazi ko bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri byashyikirijwe kuri uyu wa kane n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi cvr mu nama yabahuje n'abajejwe intwaro mu gisagara cya bujumbura ni kubera iki severi igeze gukorera mu gisagara ca bujumbura ubwa mbere bujumbura hari umugwa mukuru wa politiki w'igihugu cacu Burundi wafatigwamwo ingingo zose kandi hari incabwenge nyinshi hakorera leta n'ibiro bikuru bya gisirikare n'izindi nzego z'igihugu ubwa kabiri mbega hari ibinogo muzi byatawemwo abishwe murabitumenyesha nimwitegure mubitwereke tugiye gushira amasandugu ku biro bya komine zose hanyuma abatinya kutwegera bandike udupapuro bashira inkuru muri izo sandugu ubwa gatatu abishwe mu mirongo indwi na kabiri bava mu buzi butandukanye muri abo bishwe benshi barishwe batabwa mu gahinga ababo basigaye bakiriho buzuye agahinda n'amaganya mu by'umugwi severi ushinzwe rero harimo no kubabaza ingeni ibisigarira dutora byoshinguranwa iteka murakwiye kuduterera nk'uko twabibajije ahandi mu byo umugwi severi ushinzwe kandi harimo kumenya ingeni abarundi bokwiga biga gusaba no gutanga ikigongwe bigasaba gutsinda ubwoba n'ishavu mu makuru avugwa mu gisata cy'ubutungane bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya mwaro bitura amwe mu masentare y'intango y'iyo ntara barashima uko bakigwa muri kino gihe ariko bavuga ko hari abakozi b'ayo masentare bataborohereza abo banyagihugu b'imwaro bashima urugendo mushikiranganje w'ubutungane aheruka gukora muri iyo ntara aho yagiye akuye bamwe mu bari barongoye amasentare y'intango bakamusaba ko baronsa abandi babatunganiriza tubakurikire kuri mikoro ya Laurent Kuriyo Vyizi perezida iyo tugiye kumwitura twebwe tugiye yakwakira ukagenda ukamwiganira kandi yakwumviriza hari ico ukeneye ukamubarira hari urubanza umuhanuza ukamuhanuza iyo rucitse iminsi mirongo itatu baca barushira mu ngizi iyo misango bayitanze ukagenda baca bakwereka urubanza ingene rwagenze bwira neza kimwe gusa bajya bikorana niho bagomba kukunyuzura nayo wewe yabagwanya akabigwanya ukavuga ati bamwumvirize umuntu iyo ariko arabatura ingorane aba afise rero mu burundi nta kosa n'ukuri bose baratwakira neza n'ukuri mu bisoro ni ukuri bavuze bati urubanza turushize mu mwiherero muzogaruka ku itariki zinizi neza ntusubire inyuma bataguhereza iby'inderuzo bavuga bati leta iraduha igitoro ni kuri je sinaza kubagaya jewe nta n'umugenzi ndahafise nta mugenzi ndahafise mu bantu b'abacamanza sentare y'intango ya bisoro sentare y'ishashi yinjiza abantu n'ingoga mugabo urubanza rw'umuntu naho bari mukuri kuri ntikuja imbere bageze ku mushyira mu mwiherero ugasohoka no gusohoka rusohoka rutebye hanyuma akavangura rushijwe kandi bari mu kuri n'amasura abyereka twarinze tumwiyamiriza tujye perezida yahahora bamukuye hageze kuko yari yahohotera abanyagihugu utagira amafaranga nta rubanza yaronka nta kuri yari afise umushikiranganji w'ubutungane yaje hageze kugira ngo aturemure urumurwa dufise yodutabara akaduha ubundi kuri ubu ntiyoza ameze kuko twari dufise twari turushe ukenye ntibagira ukuri ugaca usanga twarababaye nicyo gituma basaba ko muturonderera uwundi atwumve ko ubutungane bwokora nk'ahandi avuga ko icugwa rusasuma gwisangije ari uko azokoreshwa ubuhinga bwa none kandi ko mu byari bimenyerewe atabijyanye n'uburimyi n'ubworozi byari bwakogwe yabivuze mu nama yo guhanahana ibyiyumviro kuri uyu wa kane ko bagiye gukora urwo rusansuma mbega ntuze wumvira igisanganiro mudukurikira ku mirongo ya mirongo umunani n'icyenda n'ibice ndwi i bujumbura ni ku rimwe hagati mu gihugu hanini hashoboka hamwe kandi no kuri wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage turi mu gisagara cya bujumbura ariko tuvuge muri komine kanyosha abanyagihugu baba muri quartier mugoboka ya kabiri y'iyo komine mu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'amazi bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu bavuga ko bakoresha amazi y'uruzi ntahangwa mu buzima bwabo bwa minsi yose basaba ababijejwe kubaronsa amazi meza kuko ngo barahandurira indwara ziturutse ku isuku rike Lidi Gahimbare turi ku nkengero z'uruzi ntahangwa neza na neza muri mugoboka ya kabiri hirya no hino y'ubwo ruzi hari imisozi ihanamye ubona ko imihana y'abantu ariko nta masoko y'amazi ubona eka nta n'ibombo riharangwa aho umuntu arashobora kwibaza aho abo bantu bakura amazi yo kwikenura utereje amaso mu bimanga by'uruzi ntahangwa ubona abana boga abakenyezi bamesa hamwe n'abavoma ibyo rero ntibihereraho ayo mazi nyene y'uruzi ntahangwa afise ibara ry'umuhondo abanyagihugu bo muri ibyo bice niyo bihereza nk'uko vyemezwa n'uyu mukenyezi amazi dukoresha tuyakura mu ntahangwa kumesura niyo tunywa ntabyo guteka tuyanywa uko nyine nta muntu n'umwe wo ngaha aye yovuga ko ntangwa atarunywa kuko ahantu hari bombo ni muri mutangaside ubuzima bw'amazi ya minsi yose ngaha ku mugoboka wa kabiri ni ukuvuga dukoresha ntahangwa aho ku nkengera z'ugorodi twahasanze umunyeshuri yiga muri kaminuza y'u Burundi avuga ko n'agafashanyo baronka batokuramwo amahera yo kuvoma amazi meza arico gituma bikora ku ruzi ntahangwa mu kumesura ivyambagwa byabo ariko ariko nyuma y'iminsi mike usanga impudu zahinduye irangi ka gafashanyo bita preburus dufashe dukure ayo gutumamo amazi yo kunywa bica bitugora cane usanga n'ubuzima tuba tubayemwo bigoye niyo dukoresha mu kumesa ugasanga ufise agashati kera agapira kera ukameshemwo ahubwo bukishe kaca gatakurera abo banyagihugu naho bakoresheje amazi ngo ni ukubura uko bagira indwara zo ngo barareha indwara nyine nizo dutinya kuko hari n'igihe batorayo abantu bamaze gupfirayo ugasanga yaguye mu ruhande rwo haruguru kandi abandi bariko baravomera mu ruhande rwo hepfo bamama mesuri vyahe vy'abana ni hamwe umuntu aba abuze uko agira nta muntu yobura ubwoba umaze gushyira ntahangwa ku muntu basaba kuronswa amazi meza biri ngaho haraheze imyaka cumi bitagikora nk'uko abanyagihugu babitumenyesheje Lidi gahimbare tugushimire nkumenyeshe ko twarondeye abajejwe gisata cy'amazi mwishirahamwe regidezo bamenyesha ko bategekanye urugendo aho kumugoboka ya kabiri ku munsi wa mbere w'indwiza ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe ntibyubahirizwa mu isoko nkuru yo kumugwa mukuru w'intara ya cyankuzo bamwe mu badandaza bahakorera babona ko kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta ku bifungurwa bitoroshye, bakitwaza ko intara ya cyankuzo ikenyemwo ibifungugwa ku buryo bajya kubirondera mu zindi ntara cyangwa mu gihugu kibanyi cya Tanzania aho baca babironka ku ruzimbo kubera ishiringi riri hejuru y'ifaranga ry'u Burundi mu ntwaro bahimiriza abadandaza kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta heyimo mudende ntibyoroshye kubahiriza ibiciro urabona n'ishiringi risanzwe ryaraduze kuko twabyiboneye ibiciro leta yashinze ku bifungurwa bimwe bimwe ntibyari byubahirijwe na gato mu isoko nkuru yo kumva mukuru w'intara ya Cankuzo uno mudanza w'ibigori akavuga ko bitoroshye kubahiriza icyo giciro kubera abanyagihugu babishoye bakabimara babiguriwe na leta ntibitworohereza kubera leta nk'ubu yarabiguze irabimara hasigaye amasigara dukeye nk'umudandaza yagiye kubirankwa mu misozi baca bamuzimba abanyagihugu kuko bavuga ati twirana ntebe dufise tugukira dushaka hanyuma n'ababishikanye ino nawe dushira bishakiye tugahitamo kubiguruka nyako tunitanu nawe kudo atatu nitandatu kugira ngo turabe ico twokurako bagasaba ko ubu hari hakenewe ko leta yobaranguza ibyo baguriye abarimyi kugira ngo nabo bace bagurisha ku giciro cashinzwe kubijanye n'umuceri ho ngo kubera usanzwe ukenye mu ntara cankuzo abadanza bavuga ko nk'umuceri w'umutanzania ngo bawuronka uzimvye kubera amashiringi yaduze nk'uko uno mudandaza abisigura kugura umuceri w'umutanzaniya banza gufata isafari kugira nze kuwuzana urabona n'ishiringi risanzwe ryaraduze kugira rero ushikire ngaha aye nkorera ha mucankuzo ni ukuvuga ushikira uziye kuri kiya giciro cya leta je mbona bitoshoboka uwuserukira abadaza mu avuga ko hari amakomine harimwo ibigega vya leta aho rero ngo biroroha kubahiriza ico giciro cashinzwe na leta ariko rero akabandanya avuga ko hashinzwe igiciro ku murimyi mugabo hatashinzwe igiciro ku mudandaza nk'uko nawe nyine abisigura intambamye tubona ni uko igiciro cyashinzwe na leta ari igiciro cyo kumurimye ababona babidandaje ngaha barabigura mu masoko atandukanye bagaheza akabishaka amafaranga yo kubipakira bakongera bagashaka amafaranga y'itagisi ya komine hama kaza agashaka akanyungu kabo gatoya ibiciro kumurimye birubahirijwe ariko bisaba yuko wabidandaza nawe bishaka kanyungu gato arico gituma mubona ibiciro leta yashinze atavyo badandaje ngaha kuko bisaba yuko uyu mudandaza yaje kubidandaza ngaha abigurira umurimye ku giciro cya leta yashinze ariko leta ntiya yashoboye gushinga igiciro umudandaza nawe yoshyira ko ifatiye kuri ivyo byose nkenerwa kugira bishike mu isoko nkuru ya Cankuzo umukuru wa zone Cankuzo nyamye Christophe we akavuga ko itegeko rya leta ngo ari ntabanduka agahamagarira nyabona abadandaza kubahiriza ibiciro mu Cankuzo Raymond Mudende Radio Isanganiro Raymond Mudende tugushimire tujabukire ngaho igitega aho burongozi bw'umugwi w'igihugu ujejwe hagati yakazi na muntu mu Burundi busaba abaririmbyi n'abandi bakora ibikorwa mvabwenge gushyira imbere agateka ka zina muntu akaranga n'imico by'ikirundi mu bikorwa byabo bya minsi yose byavugiwe igitega kuri uyu wa kane mu ijambo ryo gutanguza uruganda rw'iminsi ibiri rw'abaririmbyi n'abakora ibikorwa mvabwenge aho bazorabira hamwe uruhara rwabo mu gutsimbataza agateka ka zina muntu Abita urwo ruganda bizera ko bazohungukira byinshi mu by'agateka kazi na muntu igitega tuhakure gerard n'ibigira mu ijambo ry'iwe ryo kugurura ibikorwa by'urwo ruganda urongoye umugwi sene idehashe w'agateka kazi na muntu mu burundi sikite vinyini muraba yasabye abaririmbyi abanditsi n'abandi banyabugenegene kwitwararika iby'agateka kazi na muntu n'imico n'imigenzo by'abarundi mu bikorwa byabo bya minsi yose turabasabye ko mu byo mukora mushyira imbere iteka ry'umurundi wese mumenye ko indirimbo hamwe n'iyindi mikino yose mugira biba birimwo ubutumwa bwo muri kubu no muri kazoza nico gituma mutegerezwa gushira imbere agateka kazina muntu umwe mu bitavye ugo ruganda akavuga ko yiteze ko abitavye ugo ruganda bose bazohungukira ibitari bike mu bijanye n'agateka na muntu twizeye ko tuza kumenya byinshi ku bijanye n'agateka na muntu mu Burundi n'abijanye n'agateka muririmbyi tuvuze kubitwerekeye hama turizeye neza yuko tuza kuharonkera ubumenyi bitandukanye uzodufasha mu bijyanye n'inyandiko urwo ruganda rwo guhanahana ibyumviro ku bijyanye n'agateka na muntu rwitabwe n'abaserukira abaririmbyi abanditsi n'abandi banyabugenegene bava mu ntara zitandukanye rukazomara iminsi ibiri igitega jean ibwira ku radiyo isanganiro inkuru ya karimanzira haribonekeza abana bafite imyaka iri munsi ya cumi n'indwi bakoreshwa mu bikorwa byo kwimba no kumena amabuye mu ntara ya gitega abakurikiranira hafi agateka k'abana bavuga ko ibikorwa biremereye nk'ibyo bigira ingaruka mbi kuri kazoza k'abana bagasaba abajeje intwaro hamwe n'ababyeyi kugenzura ko ibyo bikorwa by’okogwa n'abafite imyaka cumi n'umunani n'iyirenga Fidel D'Antoine Sabimana adushikana mu kirombwe cyo mu kibande ni muri komine ya Giheta aho bamwe muri abo bana bakoresherezwa tuza kubikora kubera ubukene nituba tubikora ko biraruhishe mu bana mu bana bimba amabuye bakongera bakamena igaravye muri zone kiriba komine giheta intara ya gitega abo bana bari mu munsi y'imyaka cumi n'umunani baratubwira uko bakora ako kazi urazimba ukazironga ukazishyira ku isoko mukazikubira mba mu butari urazikunyura neza zikera hanyuma ukazijana ku iba turazikubita tukazigira neza hama bakazigura tuza kubikora kubera ubukene ntituba tubikora ko biraruhisha ngaho igihe tutaronka n'amafaranga kubera byagananye ngaho bataza kubikura ariko kandi ni muri batanu batowe ku mutumba wa kibande ati ntidushobora kwiyumvira ku masanganya abana bashobora kugira kubera ubukene buri mu miryango ubwizi ya gisida nta kundi bananiwe gukina umuntu aba afise kugira arabe ko yokwiyungurura umwana yokwiyunguruza azana cy'ubwenge ugasanga arahakuye nk'akantu k'ingirakamaro ntushobora kwiyumvira yuko umwana ashobora kumugirira ingaruka mbi radisilas niyo ngabo umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe neza y'abana sojepayi mu ntara zo hagati avuga ko abana bakwiye gufasha mu twokorwa tavuna two muhira ariko akabazwa n'uko harabikika mu kiza mu kubakoresha ibikorwa bibagengeye hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye ugaca usanga rero babajanye ibikorwa bibarengeye cyane kandi atamyaka afise yo kubikora Radislas niyo ngabo asaba ababyeyi n'abajejwe intwaro gufasha mu kugenzura aho bana bakoreshwa ibikorwa bishobora kugira ingaruka mbi ku bana bakiri bato bagaheza bakabigwanya Fidel Antoine Sabimana turagushimiye aha niho duciye turangiriza amakuru yacu yo kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye tubipfurize umurango mwiza